Oastea din ceruri cu bucurie te preamărește, Sfinte Mihai, Tu ne ești pildă de vitejie, prin lupta dreaptă dusă în rai. Noi te rugăm, Arhanghel Sfânt, fiind neocrotitor pe acest pământ, și neîncetat dă-ne ajutor, și noi să fim în rândul sfinților.